Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, isimlerini saydığımız Efendimiz'e salat ve selamet ve onu mübarek kıl. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, övülmüş. Mahmud sallallahu aleyhi ve sellem, çok methedilen. Ahmed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı çok öven. Hamid sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı öven, Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, paylaştıran, Akıb sallallahu aleyhi ve sellem, sonradan gelen, Hatem sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin sonuncusu, Mahi sallallahu aleyhi ve sellem, günahları silen, Da'i sallallahu aleyhi ve sellem, Hakka çağıran, Sirac sallallahu aleyhi ve sellem, ışık kaynağı, Münir sallallahu aleyhi ve sellem, aydınlatan, haşir sallallahu aleyhi ve sellem, mahşere toplayan, mübeşşir sallallahu aleyhi ve sellem, müjdeci, nezir sallallahu aleyhi ve sellem, uyarıcı, münzir sallallahu aleyhi ve sellem, uyaran, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, elçi, mürsel sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak gönderilen, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber, Mehdi sallallahu aleyhi ve sellem, doğruya götüren, Mühted sallallahu aleyhi ve sellem, doğru üzere bulunan, Halil sallallahu aleyhi ve sellem, dost, Habib sallallahu aleyhi ve sellem, sevilen, Tabib sallallahu aleyhi ve sellem, tedavi eden, Taha sallallahu aleyhi ve sellem, Yasin sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş. Mücteba sallallahu aleyhi ve sellem tercih edilmiş. Mürteza sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden hoşnut olunan nuru mübin sallallahu aleyhi ve sellem apaçık nur Burhan sallallahu aleyhi ve sellem kesin delil Nasır sallallahu aleyhi ve sellem yardımcı Kaim sallallahu aleyhi ve sellem görevini yapan Hafız sallallahu aleyhi ve sellem, koruyucu. Şahid sallallahu aleyhi ve sellem, şahitlik eden. Şehid sallallahu aleyhi ve sellem, gözleyen. Adil sallallahu aleyhi ve sellem, adaletli. Alim sallallahu aleyhi ve sellem, bilgili. Halim sallallahu aleyhi ve sellem, yumuşak huylu. Safi sallallahu aleyhi ve sellem, temiz. Hüccet sallallahu aleyhi ve sellem, delil, beyan sallallahu aleyhi ve sellem, hakkı açıklayan, muti sallallahu aleyhi ve sellem, itaat eden, mezkur sallallahu aleyhi ve sellem, adı önceki kitaplarda anılan, vaiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasihat eden. Sahibi sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaş, natık sallallahu aleyhi ve sellem, konuşan, sadık sallallahu aleyhi ve sellem, doğru sözlü, Musaddik sallallahu aleyhi ve sellem, tasdik eden. Muzaffer sallallahu aleyhi ve sellem, zafer kazanan. Mekki sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeli. Medeni sallallahu aleyhi ve sellem, Medineli. Ebtahi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebtah kabilesinden. Kureyşi sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyşli. Arabi sallallahu aleyhi ve sellem, Arap. Haşimi sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Haşim soyundan. Aziz sallallahu aleyhi ve sellem, güçlü, kuvvetli. Hariz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine düşkün. Rauf sallallahu aleyhi ve sellem, şefkatli. Rahim sallallahu aleyhi ve sellem, merhametli. Cevad sallallahu aleyhi ve sellem, çok cömert. Gani sallallahu aleyhi ve sellem, gönlü zengin. Fettah sallallahu aleyhi ve sellem, zorluk kapılarını açan, Alim sallallahu aleyhi ve sellem, çok bilgili, Münib sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a boyun eğen, Hatib sallallahu aleyhi ve sellem, iyi konuşan, Fasih sallallahu aleyhi ve sellem, sözü anlaşılır olan, Raşid sallallahu aleyhi ve sellem, eğriyi doğruyu ayırt edici, Tahir sallallahu aleyhi ve sellem, temiz, Mutahhar sallallahu aleyhi ve sellem, temizlenmiş, imam sallallahu aleyhi ve sellem, önder, rehber, emir sallallahu aleyhi ve sellem, liderlik yapan, mutavassıd sallallahu aleyhi ve sellem, orta yolda giden, sabık sallallahu aleyhi ve sellem, hayırlarda öne geçen, muktesid sallallahu aleyhi ve sellem, itidal ve dengeli. Evvel sallallahu aleyhi ve sellem, kabirden ilk kalkacak. Ahir sallallahu aleyhi ve sellem, son, zahir sallallahu aleyhi ve sellem, apaçık bilinen, batın sallallahu aleyhi ve sellem, gizli, şafi sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat edecek olan, müşeffa sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat hakkı olan, hadi sallallahu aleyhi ve sellem, doğruya ulaştıran, muhallil sallallahu aleyhi ve sellem, helal kılan, Muharrim sallallahu aleyhi ve sellem, haram kılan, amir sallallahu aleyhi ve sellem, emreden, idare eden, nahi sallallahu aleyhi ve sellem, kötülükleri yasaklayan, hakim sallallahu aleyhi ve sellem, hüküm veren, karib sallallahu aleyhi ve sellem, yakın, şakir sallallahu aleyhi ve sellem, şükreden, şekur sallallahu aleyhi ve sellem, şükrü çok olan, Sabur sallallahu aleyhi ve sellem, çok sabırlı. Rakib sallallahu aleyhi ve sellem, gözetici. Müzzemmil sallallahu aleyhi ve sellem, örtüsüne bürünen. Müddessir sallallahu aleyhi ve sellem, sarınıp bürünen. Mualla sallallahu aleyhi ve sellem, şerefli, üstün. Müzekka sallallahu aleyhi ve sellem, nefsini temizlemiş olan. Müşfik sallallahu aleyhi ve sellem, şefkatli, acıyan, Muhsin sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik yapan, Mütemmim sallallahu aleyhi ve sellem, eksik olanı tamamlayan. Allah'ım, Efendimiz ve Mevlamız Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun aile efradına ve arkadaşlarına, harf harf Kur'an'ın harfleri sayısınca, böyle daha binlerce harf sayısınca, saf saf olmuş meleklerin safları sayısınca, böyle daha binlerce saf sayısınca, tane tane kumlar sayısınca, böyle tane tane olan her zerre sayısınca, senin ilminde bulunanlar ve kaleminin yazdıkları sayısınca, kara, deniz ve diğer yerlerde yaratıklarının hakkında verdiğin hükümler sayısınca ve senin ezeli ilminde bulunan, bulunması mümkün olan ve olmayanlar sayısınca, salat ve selamet ve onu mübarek kıl. Allah'ım yine bunlar kadar salat ve selam olsun. Efendimiz ve Mevlamız olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun aile efradının ve arkadaşlarının üzerine olsun.